Auscultu cae ripetu. Porzio dudec quar. Mi giuas promenon laulonge de lago. Dum sun plena tago, cun mia edzino. Finigias octobro. Gi estis agrabla. Vespere, ni spectos folcloran concerton. Iam passis la ora monato octobro. Nun sequas la grisa monato novembro. La nebulo nebuloi nun covras la sunon. Nur en la montaro gi brilas tut tage. La tagoi iam estas suffice mallongai. Ni iras exteren, cun varmai vestagioi. Mi morgau visitos en malsanuleio, tre bonan amicon, li grave malsanas. La temperaturo postulas mantelon, surmeti ciapelon protectas la capon. Ni devus movigi en clara aero, sed nun amassigas la micropolveroi de strata trafico en dica nebulo. Musico cae danzo heligas animon, ni gaie convenas venas en varmae salonoi. Ni ancau exerzas nun canto in adventain, por nia concerto iam antau Christ nasco. Dum tiu sezono ni ancau funebras. Visitas la tomboin de niai caruloi. Adventai mercatoi ofertas spitzcucoin, cae varmain trincajoin por spiti malvarmon. Ni devas surhavi varmigain vestajoin. Matena nebulo levigas rapide cae seque la suno aperas varmige. Nun eblas promeni sub sunae radioi. Infanoi nun havas autunain ferioin. Ni volas passigi la tempon cun gioio. Pro tio ni faris tuttagan excurson. Ni estis quinopo cun niai genepoi veturis per traino al urbo tre bella. Salutis nin tie iam blua cielo. En parco ni vidis tre ravan fontanon. El laut parolilo audigas anonzo. Malfruos la traino je kelcai minutoi ni devas attendi nun iom pli longe. Ni preter veturas tre belan peisagion. Ec nun dum autuno gi estas tre rava. Infanoi nun iras de domo al domo, por peti dolciagioin, en nigrai costumoi. Nun sequas la tago de ciui sanctuloi, cae poste la tago de ciui animoi. La paroi de cignoi cun vivas dum vive. La homoi practicas similan conduton. Set ofte la paroi disigas pli frue, char ili constatas severain problemoin la vivoi hodiau ja dauras pli longe, ol antau cent jaroi, pro bona nutrigio. Ni havas la chanson nun vivi tre bone. La exploatado de nia planedo nun tamen attingis tre altan nivelon. Ni estu modestai en niai postuloi, por ne superchargi la tutan sistemon. Ja estas necesse constati tion. Ni havas sur tero diversain culturoin. Cutimoi varias de lando al lando. Ciu minun daurigu citiun laboron? Au ciu viam pensas che estas suffice? mi orientigios lau viai respondoi. Vi havas ja multe da materialo por bona lernado de tiu ci lingvo. Fin fine, mi povas constati la jenon. Ni estu constiai pri nia agado.